Es lūdzu, kungs, lai šis laiks, kad mēs esam šeit, lai viņš ir brīnišķīgs. Es lūdzu, Tēvs, lai Tu, lai tu attīri mūsu, Dievs, un palīdz, lai Tēvs mēs, kā draudz, sadzirdam Tavu vārdu, ko Tu gars saka draudzē. Mēs lūdzam Tēvs, lai Tu svētī arī savu vārdu, ko Tu liks savam kalpam sludināt Matīsam, Tēvs. Mēs lūdzam, lai Tu svētī Matīs, lai Tu dod Tēvs savu drosmu viņam sludināt. Mēs lūdzam, Dievs, lai mūsu sirds, kungs, patiešām ir atvērts Tev. Lai, Dievs, mēs neesam nocietināti ne sirdīs, ne prātā Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai mēs būtu savā sirdīs kā labas augsnes, kur mēs Tavu vārdu kā sēku pieņemam, Dievs. Ka mēs rūpējamies un mēs to kopjam, Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai mēs ejam mazumā, Tu ej vairumā, Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tavs prāts notiek šeit, šajā vietā. Mēs lūdzam, Svētais, Gars, lai Tu aizskari, aizskari ikvienu Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu iepriecini ikvienu, kas šeit ir apbēdināts, kas ir noskums, kas iet cauri ciešanām, Dievs. Es lūdzu, Tēvs, lai Tu iepriecini. Lai Tu, Dievs, dari stiprs mūsu soļus. Es lūdzu, Dievs, lai arī notiek dziedināšana, lai notiek atbrīvošana pie ikviena Tēvs. Kungs, Tu redzi sirds sauc uz Tev, Kungs. Mēs garā esam izslāpuši. Dievs, atspirdzina mūs, Dievs. Piepild mūs ar jaunu spēku. Piepild mūs ar savu gāru, Tēvs ka mēs kā draudz staigājam garā, Dievs. Ka mēs no šejienes neaizējam Tēvs kādu atnākuši, bet ka mēs aizējam Tēvs piepildīt, svētīt caur Tavu vārdu. Ka mēs aizējam kā svētību, kā trauki ārpus šīs, šīm telpām Tēvs. Es lūdzu Dievs, lai Tu arī dod spēku slavēšanas komandai Tēvs. Ka mēs to slavēsim, es lūdzu Dievs, lai Tu viņiem dod spēku garā slavēt. Es lūdzu Tēvs, lai Tu arī svētī svētdienas skolu, svētī lielos bērns, mazos bērns Es lūdzu, kungs, lai tu dod viņiem patiešām atklāsmi caur tavu gārtās. Kungs velc bērns tuvāk sev, Dievs. Sargā viņus tās, palīdz viņiem, Dievs, patiešām staigāt tavs cēs. Dod spēku un žēlstību arī, kas vadīs svētdienas ko, kas pieskatīs mazos bērns tās. Es lūdzu, Dievs, lai tavs miers ir par, par viņiem tās. Es lūdzu, Dievs, velc mūs tuvāk sev, kungs. Es lūdzu, Dievs, lai tavu gribu tās ir šeit. Kungs, izmaini mūsu dzīves, Tēvs. Izmaini, Dievs, mūsu sirds, Tēvs. Palīdz, Dievs, ka mēs patiešām mākam sadzirdēt Tavu balsu, ka mēs esam šis dzirdīgās āvis, Kungs, kas dzird Tavu balsu, Tēvs. Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs. To lūdzam Tev Jēzus vārdā. sirdī augstai kļūt. Neļauj patiesībai man. patiesības ceļš. Jēzu tavās rokās skriešu es, tu esi dzīvais Dieva dēls, tu savu dzīvību atdevi, tu manus grēkus krustā see. tavā klātbūtnē. Nāku es ar tevi vēlos kopā būt. Tev teikt, tu man esi viss, tu man esi viss. Debes Tēvs, mēs Tev paskamies, kungs, kad mēs esam Tavā klātbūtnē, kungs. Kungs debesu tās, kad ir labi būt tavā namā, ir labi būt tavā priekšā, kungs. Mēs nākam, kungs, visā bībā tās, zinot, cik tu esi varens un milzīgs un liels Dievs. Kungs, paldies tā tās. Paldies, ka tu, kungs, mūs satiec šeit, kungs, un ka tu, kungs, esi tas, kas uzrunā. Paldies, debes tās, ka tu esi mūsu vidū, ka tu mūs sauc par saviem bērniem, kungs, un tu gribi, kungs, lai mēs ejam, kungs, sekojam tev, kungs. Dievs tās, paldies, ka Tu labas lietas dod mums katram tās. Ka Tu, kungs, dod mums lietot un baudīt daudzas lietas, kungs. Mēs to novērtējam un pasakamies Tev, kungs. Arī tagad, kungs, kad klausīsimies Tavu vārdu, Dievs, lai tas ir dzīves, lai tas ir priekš mums, kungs. Mēs lūdzam runā tās, lai mēs saprotam. Jā, mēs iecinām Tev mūsu idū šajā brīdī. Jēzus Kristus vārdā tās. Amen. Es gribētu, ka mēs atvērtu Bībeles Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, pagaidiet. Mateja evaņģēlijas būs, bet 7. nodaļa, 24. pāns, no 24. līdz 29. pantam. šī vārda nosaukumu es nevaru nosaukt, es vienkārši dalīšos šodien sievieti. Es viņai teicu, bet to, ka šis vārds būs mans, mans sirds. Es padalīšos vienkārši par to, kā, ko es pārdomāju un ko, kas ir manā sirdī attiecībā par mūsu draudz kuldīgā šeit. Es runāšu tieši konkrēti par mūsu draudz, nu šeit kuldīgs dievmājas draudz un, un, un, un vienkārši to, ko es saņemu, to, ko es lūdzu un, un, un padalīties ar jums. Uh, Mata evaņģelijas 7. nodaļa un 24. panta rakstīts ir tā, kad Jēzus saka tā, tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints, kad stipras lietas lija un straumas nāca un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm – Kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūt un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un pozs bija liels. Un notika, kad Jēzus šos vārds bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara un nekā viņu raksta mācītāji. Namts, kas ir celts uz klints un ne uz smiltīm. Tad maz atkāpīt mums vakar pagājušo nedēļas nogal grupa no mūsu jauniešiem. Mums bija iespēja tikai aizsūtīt vienu mašīnu, bet aizbraucā uz semināru Rīgā, tēvs sirds saucās. Pēc vārda arī es iedošu Endijai liecību pastāstīt. Un, un, un, un vienkārši brīnišķīgi tas redzēt to, ko Dievs dara jauniešiem. Un es gribu jums iedrošināt, draudz, ka tas ir liels darbs, ko Dievs dara pie mums. Uh, Un Es gribētu parunāt par ilglaicīgu uzticību no sākuma. mūs, tas, ko mēs darām šodien, pilnībā ietekmē to, kas mums būs rīt. Un lēmumu, kurus mēs šodien pieņemam, ietekmē mūs rītdienā, rītdien. Un, un, un, un. Ir tā, ka um, ļoti daudz un ļoti bieži mēs varam skatīties uh, tikai uz mūsu pirmo dienu. Uz, uh, tad, tad ir pirmā diena, ir pēdējā diena. Ir pirmā diena, piemēram, mūsu ticības sākumam ir sākuma diena. Katram vienam no jums, varbūt tev tāda vēl nav, tad um, viss, kas tev nepieciešams, ir piesaukt Jēzus Kristus, dzīvo Dievu. Un, un, un tad viņš ir tas, kas dod to sākumu. Bet uh, ir pirmā diena mūsu ticībai. Un, un, un tas ir tad, kad mēs piedzimstam no augšu, sākās tas ceļš, katram viņš ir savādāks, citam tas ir bijis gadiem gājis, citam tas ir ātri, vienā dienā viņš sāc ticēt, noticis kaut kas pārdebis, kāds notikums, cilvēks piedzīvojas Dievu, un ir, ir tā pirmā diena. Un tā pirmā diena, lai cik viņa arī brīnišķīgi ir, mēs nevaram palikt tajā pirmajā dienā. Mums ir ļoti svarīgi redzēt jau pēdējo dienu. Redzēt mūsu pēdējo dienu. Vai tu redzi savu pēdējo dienu? Un no tavas pēdējās dienas, ja tu piedari Jēzum Kristum, tev nav jābaidās. Uh, un tā diena būs tad, kad Dievs to būs nolicis. Bet pēdējā diena, mums ir pirmā diena, ir pēdējā diena. Tad arī ir um, ļoti liela uguns un nu ir pastāvīga uguns. Ļoti liela uguns. Um, zinājot to, kad um, to, tās liesmas, kas, piemēram, uzprākstot kādai lielai benzīna kannai, ar tām liesmām nevar sakausēt metālu. Var sakausēt, tad, kad liesmas sa sakoncentrē ļoti lielu, lielu, lielu karstumu uz maziņu, maziņu liesmiņu, tā ir tā, kas sakausē, led, sakausē metālu, sakausē cietas lietas, tad, tad pastāvīgi uguns. Liela uguns un pastāvīgi uguns. Uh, mums visiem ir ļoti nepieciešams dedzīgums. Uh, bet mums visiem ir ļoti nepieciešama arī pastāvība. Dedzīgums bez pastāvības ir tikai īslaicīgs prieks, īslaicīgs. Un pastāvība tas, kas ir visvairāk nepieciešams. Nu, ļoti piemērs, piemēram, ir par laulību runājot. Um, Dievs kaut kā tā sakārtojas, ka mēs tos lielo apsolījumu dodam tajā dienā, kad mums ir eiforija. <laughs> kad viss ir skaists, kad viss ir brīnišķīgi, un tajā dienā mēs dodam to lielo, lielo apsolījumu savam, savai otrai pusē. Bet to mēs dodam uz visu mūsu mūžu. Un paiet gadi, paiet lietas, un tad tas, tā, tā eiforija jau diezgan ātri paiet. Nu, citam viņi ilgi liet, bet citam viņi netika ātri, netika ilgi iet. Un kas tad? Tad ir vērts ieskatīties tajos apsolījumos un redzēt, ka īstenībā tu esi apsolījis kaut ko, kas ir ļoti, ļoti ilglaicīgs. Un ir ļoti nepieciešams uh, pastāvība. Mūsdienās nekas, mūsdien, mūsdienas sabiedrība nav pastāvīga sabiedrība. Viņi nespēja būt pastāvīga sabiedrība ļoti bieži. Ir ātrās ēdināšanas restorāni, ir ātrās iebrauktuves, kad tik visu ātrāk, ātrāk, pēc iespējas ātrāk dabūt. Ir tāda ļoti liela nelēma mūsu Latvijā, ir īpaši piemeklēs, kā saucamā, saucamā ātro kredīti, ātrā SMS kredīti kompānijas. Tas ir vienkārši abrīnojami. 15 minūtēs to 400 lati ieripo uh, kontā, uh, 40 ah, latu pa virs jādod ar visiem 400 latiem. Cilvēks pat var reibūni vienalga, pat ir redzējis, ka kaut kādā 8. klasē viens skolnieks pat vai kā tur dabū tādas summas, nu pilnībā, nu labi, to tagad arī pieķerās kārtot, bet nu tas princips, kad ātri, ātri, un kad uh, nepievēršam uzmanību tam, kas ir ilglaicīgs, ka, kas ir tas, kas ir nepieciešams. Kaut kādu laiku apakaļ, pirms mēs kā draudzi saņēmām šīs um, ļoti nopietnās ziņas par mūsu mācītāju, kādu laiku apakaļ es sludināju par draudzi. Un es jums teicu, man arī tā pārliecība vēl joprojām ir, ka ja šo draudzi Dievs ir sācis, nekas viņu neapturēs, nekas. Neviens cilvēks viņu neapturēs, neviens ienēnieks spēks, ja Dievs ir sācis šo draudzi, ja Dievs ir dibinājis šo draudzi, viņi pastāvēs. Un to es arī varu redzēt, ka viņi pastāv. Un, un, un es to gribu iedrošināt ja tu esi no kuldīgas dievmājas draudz vai arī ciemiņš, tu esi šeit šodien, es gribu iedrošināt, ka brīnišķīgi Dievs mūs ir vadījis visu šos četras gadus šeit kuldīgā. Pašu sākumu es nepiedzīvoju, bet uh, arī tas sākums bija mazs, bet tas sākums bija pamatīgs un, un tas ir gājis, gājis ir gadiem, gājis, mēs esam jau šeit. Kādu laiku apakai mēs bijām vēl virgas, virgas, uh, tur virgas ielā, mēs bijām un, un, un, un Un tad bija tas posms, kad mēs, ka mums kā, dra, kā draudz, sākās tie apstākļi, ka mūs tā nelabēlīgi vairs tur palika, un mēs tā, tikām izstumt no tās vietas, bet Dievs mūs tādā brīnišķīgā veidā ievilk, ielika šeit. Uh, un priekš pie sevis es nekad, um, tas nebija man tāpat vien. Uh, tas nebija tāpat vien, ka mēs atnācām no Virgas, no virgas ielas uz, uz, uz Mārtiņa zāli. Nu, tas tā, nu vienkārši jā, Tas bija tā, ka garīgi tas bija, nu, mēs nonācām no malas, mūsu Dievs ielikt centrā. Garīgi tam ir ļoti liela nozīme. Garīgi tam ir ļoti liela nozīme. Mēs esam jau centrā. Dievs tad, tad vada mūs. Kādi, kaut kādu iemeslu dēļ viņš mūs vadīs tik tālu. Un es ticu, un es esmu pārliecināts, ka Dievs nav ātrās ēdināšanas restorāna īpašnieks. Ja? Dievs nav biznesmens, kas ir ieinteresēts pēc iespējas lielākas peļņas, pēc iespējas īsākā laikā daudz tā sludina un daudz tā saka, bet Dievs tāds nav. Vismaz tās Dievs, ko es lasu Dievu vārdā, mēs arī apskatīsimies uz dažām dzīvēm Bībelē, bet Dievs nav tās tāds, kas, ka viņš pēc iespējas lielāku peļņu, neskatoties nekādiem apstākļiem, pēc iespējas īsākā brīdī, par pāri visiem, pāri visam. Man vajag auguļus, man vajag viss. Dievs ir dāžnieks, Dievs ir dāžkopējs. Dāž, dāžnieks un dāžkopējs zin, ko nozīmē gaidīt uz augļiem tie var būt mēneši, bet tas ir darbs un tas ir jākop, un viņš to arī dara. Viņš šo draudzi ir stādījis, viņš to arī dara. Viņš ir tas, kas kopja, nu, un no viņa lielākā mērā atkarīgi ir tas, lai būs augļi mūsu draudzē. Ja tālāk es eju, vairāk es to saprotu. Mēs varētu šeit, cilvēks varētu nākt un var lineāli katram pausīm dod, kur tavu augļi, kur tavu augļi, bet Dievs tas ir tas, kas ir atbildīgs par to. Un mūsu, at, mūsu individuālās sirds, kā mēs pievienojamies, kā mēs savainojamies ar Dievu augļi būs, tas viennozīmīgi. Un Dievs ir dāžnieks, viņš nav biznesmens. Ja, viņš nav biznesmens. Un tas, lai tevi iedrošina, kāpēc? Tāpēc, ka viņš nav ieinteresēts uz tevīm ātri, ātri, ātri. Šeit es, es velku kopā diev, daudzi ar, ar, ar pilsētu. Es to nevaru atdalīt. Draudz ir pilsēta, es velku kopā ja mēs apskatāmies, kā, kas notiek pilsētā. Un, un, un, un ja mēs redzam, ja mēs iedziļinamies, ja mēs prasam, Dievs atver man acis, mēs redzēsim, ka tad, tad arī skaidrs, kāpēc Dievs nav ātri biznesa ieinteresēts. Cilvēks, kad ir nopelnīgi ātri, ātri peļņu un pazust. Dievs interesēts pie, strādāt pie dzīvēm, jo viņš vienīgais redz to, kas notiek visās mājās. Viņš redz, viņš redz tās salauztās sirdis un es esmu pārliecināts un vēlreiz atgādina arī jums, kad vienīgā cerība, vienīgais atbilde uz šiem cilvēkiem, uz šīm vajadzībām, šīm grūtībām, lielā mērā ir draudz. Tas ir Dievs, kas lieto draudz. Dievs, viņš ir, Jēzus Kristus ir atbildi. Jēzus Kristus krusts ir atbildi, bet draudz ir tas, ko viņš lieto. Tas nav tā, ka Dievs izlēma kaut ko dara un, un, un un draudz neko nezinu. Nē, Dievs grib lietot draudz, Dievs grib lietot tevi. Dievs grib, grib tevi savā plānā, viņš grib, tev ir sava vieta. Kādā, kādā no viņa draudzēm tev ir sava vieta, kas tev ir jāieņem. Un tikai tur tu būsi piepildīts un tikai tur tev Dievs patiesi spējas lietot. Es gribu uzdot jautājumu, vai tu esi aizdomājies kādreiz, kāds ir mūsu draudz skuldīgā mērķis? Mums ir vispārēja vīzija draudzē, kas ir garīga vīzija. Bet kāds ir mūsu draudzes mēģis? Dievs katrā mājā, tā ir mūsu devīze. Bet tagad šajā brīdī, šeit mums esot, un daudz no mums vēl nav šeit, bet šajā brīdī mēs varam uzdot jautājumu, mēs varam pateikt, mēs skaidri zinām, kur Dievs mūs vada. Es esmu pārliecināts, ka to Dievs grib atklāt mums kā draudzē. Es esmu pārliecināts, ka Dievs kaut kādā īpašā veidā, viņš veido apstākļus, viņš veido šos, šīs situācijas, viņš vēd cilvēkus, viņš rada situācijas, viņš, viņš svētī, viņš atver durvis un viņš dara kaut ko, kas ir mērķtiecīgi. Lai gan Dievs nav biznesmens, bet viņš nav, kas ir bez mērķtiecības, bez, jo Dieva vārdā Bībelē, Salmanam pamācībās ir teicis, ka bez vīzijas cilvēki izmirst. Bez vīzijas, bez zināma mērķa cilvēks vienkārši panīkst uh, Amerikā esot, es atceros, mēs gājām uz ielām. Uh, nu, un tur bija tāda, nu, mēs vienkārši gājām pie jauniešiem, uh, kas tur uh, pie benzintākiem un mašīnām, viņi tur bariņā nāca kopā katru vakaru pa dienu. Ar viņiem parunājot, viena lieta, kas viņas, nu, viņi, viņiem ir viss, viņiem ir bagāti vecāki, viņiem ir mašīnas, viņiem ir nauda, uh, Un var redzēt, ka tiem, viņiem nav vīzijas savās dzīvēs. Viņiem nav, viņi nezin, kas viņi grib būt. Viņi vienkārši sēž visu vienā barā un iznīkst, vienkārši iznīkst. Narkotikās, visās muļķībās viņi iznīkst, vienkārši viņi izmirst. Tas, ka nav vīzijas, viņi pasaka, ar ko, kas ir tavs lielākais iednenēks? Garlaicība. Garlaicība, nav ko darīt. Un tad viņam meklē kaut kāds, ka tika asāks piedzīvojums, ka tika kaut ko tādu, un tad viņi darba briesmīgas lietas nopērk močs un mm, uztais. Uh, caur Ņujorkai pēc iespējas ātrāk izskriet, kad nu, tur katru reizi kāds aiziet. Un nu, mēs atceros, ka toreiz mēs gājām pie viņiem, lūdzāmies, lai viņi <laughs> nožālo grēks, lai viņi, nu, viņi jau sēdās visus tiem močiem, viņiem tādas akcijas bija, ka viņi skrēja visai Ņujorkai cauri pēc iespējas ātrāk. Cik mocis vien iet. Bez vīzijas uh, cilvēks pazūd, bez vīzijas tauta pazūd, bez vīzijas mēs pazūdam, pazūdam, izmirstam. Uh, Bet Dievs mūs gatavo. Un mūsu uzdevums ir, un tas, ko es gribētu iedrošināt, un arī mēs šodien to darīsim, ka mēs lūgtu Dievam atrast un saprast mūsu mēķi kuldīgai, kuldīgas draudzē, atrast un saprast mūsu mēķi. Pirmkārtām atrast to, saprast, apzināties. Es arī padalīšos ar kādu lietu, ko mēs esam iesākuši, ko mēs vēlamies darīt – Un tas ir, protams, tas mērķis, es nedomāju, ka būs tāds, oh, kaut kas viens konkrēts, bet tas būs kaut, kas, kaut kāda virzības, kur mēs ejam. Un primāri es, var, es jau jūtu savu sirdī, tas ir iešana uz priekšu. Iešana uz priekšu, meklēt Dievu, meklēt viņu, atrast būt viņā. Un pirmkārt atrast mērķi, un tad otra lieta ir veltīties tam mērķim. Likt sevi tajā iekšā. Tāds piemērs par, um, bija, nu viens mācītājs man dalījās, kad es vēl biju bībelskola, viņš dalījās ar tādu, viņš šeit Latvijā ir tāda dīvaina parādība, īpaši Rīgā. Viņš šeit atbrauc kāds cilvēks, vai kāds cilvēks, kāds kristietis, viņš atgriežās, viņš nevienu draudz kā savu nepieņem, viņš saprot, viņš dibinās draudz. Viņš sāk draudzi, Mm, ir liels urā, ir liels, nu, tāds izlīmēt plakāt, visur aicina, jā, urā, mācītājs arī uz urā. Nu, ir tik draudz liela, jā, sākās 200-300 cilvēku, un cilvēks uzreiz mācītājs saka, atmoda, revival, nu, ritīgi atmodiet, ritīgi viss labi. Paiet trīs gadi, draudz tukšu. Nu, laikam jāslēdz ciet, nu, dažādas grūtības. Tajā pašā laikā pirms pašā tās slēgšanas ciet ir vēl viens cilvēks, kas saņēmis, ka viņam jāsāk draudz. Uh, Aleluja, atmod, atkal 200-300 cilvēki. Nu, es un mācītāji vienkārši, viņš dzīvoja, viņš to vēroja, viņam draudz, vienkārši neliela draudz, bet viņš šik, nu, un tas, ko viņš redzēja, tad tas mācītājs, kurā, kurš pirmais atvēra draudz, aizgāja uz to draudz, kur tas tur skatos, visi viņi cilvēki. Oh, interesanti. Nu, tā kā tie cilvēki, kas bija sākumā uzurā pie viņa, visi tagad pie tā uzurā. Un viņš saka, es to, tas, ko viņš secināja, ka cilvēki ir daļa kristiešu grupa, kas nekur negrib piederēt. Es staigā no vienas vietas uz otru, no vienas vietas uz otru. Un viņš saka, interesanti. Pēc tam skaties vēl viens atsājas draudz. Un tu aizēji atkal uz to pirmo atklāšanas dienu, skaties vēl, oh, tie paši cilvēki. Un ko es gribu teikt ar to? Par to, ka draudze nevar būt īslaicīgs pasākums. Tam jābūt ilglaicīgam. Mēs to arī pastāstīšu, kāpēc. Bet tas nevar būt īslaicīgi. Mēs nevaram skatīties īslaicīgi. Mēs nevaram skatīties, urā, urā, iet, ja, kad to, kā es teicu no sākuma par to lielo liesmu, bet mums jāskatās uz to mazo liesmu, vai arī vismaz uz tik, lai mēs tiktu līdz galam. Mums ir jārēķina, lai mēs tiktu uz galam. Mums jāskatās, lai mēs tiktu uz galam. Vai mūsu uguns, kas mums tagad deg, pietiks līdz, lai braukt, līdz, lai tiktu līdz galam. Ir jāuzpildās, ir jāskatās, lai mēs tiktu līdz galam. Ir jāskatās nevis uz pirmo dienu, kad ir urā vai kad ir plakāti, kad ir paziņojumi, kad cilvēki daudz – Bet jāskatās ir uz pēdējo dienu. Kāda būs tā mūsu pēdējā diena? Un draudz nevar būt izlaicīgs pasākums. Nevar. Nevar būt. Ir divi piemēri. Es jums padalīties par liecību, par div, divas draudzes, divas pilsētas. Viens ir slikts piemērs, viens ir labs piemērs. Sākšu slikto piemēru uh, Rujien, pilsēta, no kurienes es esmu, mazpilsēta. Uh, tā ir pilsēta, kur man visi draugi, visi, nu, visi, kur mēs pazīstam, visi, kas esam uzauguši, un, un, un tur daudz pilsētu, daudz cilvēku saka, ka kuldīgi ir bedri, nē, rujeni bedri. <laughs> tur kā jaunieši nodzerās. Tur jaunieši vienkārši nodzerās no pilnīgi, nu, pilnīgi, tu aizbrauc turien, tu pasties, pilnīgi nodzerās. Uh, pāris gadus apakaļ tur bija draudz, sāk viens mācītājs, kurš atbrauc no Amerikas. Un tur arī bija uz urā. Tur bija avīzēs, tur bija urā. Un, un gāja ļoti spēcīgi, jā, mēs tūlītās. Un sākumā bija daudz cilvēku, pēc kāda laika vienkārši čuš. Cilvēks sāk mazāk palikt, palikt grūtāk. Un cilvēks vienkārši mācīties, hē, tev nav Dievs, Dievs nestrādā. Un aizbrauc prom vienkārši. Pēc kāda laika atsūta vēl vienu mācītāju, viņus to viņa vietā it kā atsūtīja. Pirmā uzreiz, kad viņš tiklo sāk kalpot, pēc divām nedēļām bija vietā avīzē pa visu raksts, o, oh, aleluja, mēs iesim uz priekšu, super, trim mēnešiem prom. Atbildes nākošais mācītājs, vēl viens ar lieliem karogiem, lieliem uzrakstiem, super, super, prom, pusgads. Un tagad, kad tu aizēj pie tiem cilvēkiem un sludini un stāst viņiem par Dievu, grēks nocietins ir tas viennozīmīgi. Bet ir arī tādi vārdi, ko Bībelē Dievs saka, jūs dēļ mans vārds tiek zaimots. Jūs dēļ mans vārds tiek zaimots. Un cilvēkiem tu vienkārši šeit stāst, bet Dievu viņas reizi vienas mājas labā vēl viens uzradās, kurš būs atā pēc trijiem mēnešiem. Kam it kā es atklājos savus sirdes, atklājos, es it kā meklēju, jā, es gribu, bet viņš ir prom. Viņam redz grūtības. Viena lieta, kas ir, ko es gribu iedrošināt tev, sākt ir ļoti vienkārši. Turpināt un pabeigt nav. No. Nav. Tāpat kā arī jauniešu kalpošana, mums Dievs ir uzrunājis sākt, bet to turpināt, tas ir upurs. To turpināt, tas, ir, tas bieži vien ir būt vienkārši kā futbola bumbais no sātana, vienkārši būt mocītam, sistam, daudzītam. Viņš negrib, ka jauniešu dzīves tiek izglābts. Viņš negrib. Un ļoti bieži iešaujās prātā tā doma, nu, pirms kam tas viss vajadzīgs, brīžiem, brīžiem tā liekas, es vienkārši esmu atklāts. Nu, grūti, tas ir nenormāli grūti to turpināt, brīži, kad es vienkārši aizēju mājās un sieva vienīgā zina, ka brīžas vienkārši es nolaižu rokas, man nav spēka, man nav spēka. Bet Dievs saka, es, es tev teicu, sāc un turpini. Un šis piemērs ir ļoti, ļoti bēdīgs, kad es aizbraucu uz ruenu, es stāstu cilvēkiem, cilvēkiem vienkārši ir tāds viedoklis par kristietību radies. Un to radīja šie cilvēki, kas bija ar lielu urā, ar lielu super, bet nekāda pastāvība, nekāda pastāvība. Labais piemērs. Letter Kennedy draudz, kur, no, nu, pie kur, no kurienes mums arī atbrauc ciemos šie cilvēki, kas mums par svētdienas skolu stāstīja. Tad draudz, tā bija draudz, kuris bija praksē. Vienkārši abrīnojami tas cilvēks, kas iesāk šo draudz, viņš sauc Michaels McBride. Viņš iespējams mums būs vasarā atbrauks. Uh, iespējams, es mēģināšu, ka viņš atbrauc pie mums. Uh, Viņš ir, viņam ir ļoti daudz gadu, bet uh, viņš ir tik dedzīgs par Dievu un tik dedzīgs sludinātājs. Bet viņš, bija, viņ, viņš piedzima no augšas, un viņš, piedzima, viņš piedzima, nu, viņš ir no īrijas, un īrija, zinat, viņi ir katoļu zeme. Viņi ir katoļu zeme. Uh, visi tic Dievam. <laughs> visi tic Dievam. Uh, un, un, un, un katoļu zemē, kas ir tas bēdīgākais, ka viņiem ir uh, ir tā, nu, ka tas iegājas tā, ka ja tu, tu piedzimsti, jā, teiksim, bēniņi tiek kristīti jau, jau aiznest baznīcē, ka viņi bēbīši, tiek kristīti, jā, un viss, viņš ir katols, viņš ir viss, viņš ir debesīs, jau viņam garantēt vietu, vienalga, ko viņš uzaugs, viņš tur viss varbūt slepkavos, vienalga, viņš ir, viņš ir katols, viņš iekristīts, Pāves pa viņu lūdz, priesters pa viņu lūdz, ja viņš nomirs, viņš aizies uz šķīstītāvu, šķīstītāvu arī pa viņu svētie visu lūgs, un arī draudz metīs uh, svecītas līgas, un tā ir tā mācība vienkārši, kas ir jau izveidosies nepareizi. Un, un, un viņi saka, nu, ka viss, un cilvēki visi tic. Un tajā pašā laikā cilvēki dzīvo tādu pasaulīgu dzīvi, kad vienkārši, nu, vienreiz gadā aiziet uz baznīcu, un tas viņiem skaitās pietiekoši. Aiziet pie svētās misas, ja, uh, apēst Dievu, un viņš ir svēts, viss priesters, un, un par viņu aizlūdz. Not, un, un, un, un viņš piedzim naukšu, un Dievs viņam saka ar, ar visu savus, ar sievu un ar saviem bērniem pārvācies uz vienu mazu pilsētiņu Letterkenī, lauka pilsētiņu, un lūdz, un sludina evaņģēliju. Viņš pārvācās, viņš lūdz, un viņš lūdz, viņam sāk, viņam Dievs ielikt tādu ļoti stipru nastu viņa sirdī par, uh, pazudušām dvēselēm tajā pilsētā. Viņš vienkārši lūdz, viņš lūdz pa īriju, viņš lūdz pa to pilsētu, lūdz, lūdz, lūdz. Un gāja uz ielām sludināt evaņģēliju. Padomā, cik ir septiņi gadi. Mums draudzēja četri gadi. Septiņus gadus viņš lūdz. Un viss, ko viņš redzēja, bija tas, ka priesteri kūdīja visu tautu pret viņu. Sauc, ka tie elles bērni, vēlni bērni. Viņam mašīnā rieps tik izdūts, stikli tik daudzīt caur, tik piekaut, tik akmeņi mest uz viņu Viņš visu, ko darīja, viņš vienkārši lūdza un sludināja evaņģēliju. Viņš jau pat, nu, gāja pie cilvēkam uz ielas teikt, nu, kāds ir tavs attiecības ar Dievu? Septiņi gadi nekā, katru dienu iet uz ielas. Sludina evaņģēlī darbā, visu. Viņš vienkārši sludina, viņš iet katru vakaru, viņš lūdz, lūdz. Pēc septiņiem gadiem piedzim no augšu, pilsētas lielākais alkoholiķis. Piedzim no augšu ar savu bērnu, ar, ar, ar, ar sievu un ar saviem septiņiem bērniem piedzimu no augšu. Un tas bija sākums draudzē, kas ir tagad. Tas bija sākums, pats sākums uh, draudžu kustībai uh, īrijā. Un tas, tas cilvēks, kas alkoholis, viņš pēc tam palika par uh, slavēšanas vadītāju un, un, un nodibinājās draudzi. Viņš pēc tam ied, nodibināja vienu draudzi Korkā, nodibināja vienu draudzi Dublinā, Šanunā, uh, Limrikā pilsētās nodibina. Tagad tur ir draudz jau kādi 15, 20 gadus un stiprs, spēcīgs draudzes. Un, kad tu aizbrauc uz turieni, piemēram, tā, es, kad es tur biju, viena lieta, ko es redzēju, ka viņš turpina darīt to, ko Dievs viņu aicināja. Viņš iet katru dienu lūgt, un katru dienu viņš iet uz ielām. Un, kad paskatās tā, ka tai draudzē sākums bija ļoti, ļoti līdzīgs kā mums. Un ļoti līdzīgs kā daudziem. Nestabils, daudz neskaidrības, daudz, daudz tādas lietas notika. Un, nu, nu, un, nu, un, un, un, bet draudz turpināja pastāvēt. Un interesantā veidā, tā paskatoties viņu vēsturi, tas ir tā kā, tā kā tā nodibinājās tā pilnīgi pamatīgi tā buf, nostabilizējās draudze. Un tagad viņi stāv uz klints. Uz klints tā draudze ir nesatricinām. Nesatricinām. Viņam ir nākuši tādu pārbaudījumu, ko mēs pat iedomāties vēl nevaram. Uh, kas ir nākuši pār šīs draudzes tādu pārbaudījumu. Un kad tu aizbrauc, kad es aizbraucu pie viņiem, bija tā, ka es biju prakses laikā, bija lūkšana, viņiem ir lūkšanas kā trīsreiz nedēļā, visi draudz nāk kopā lūgt. Un, un, un, un viņi lūdz, un tās, tie lūdzēji bija, nu, būtībā gan izvien tie paši, nākuši daudz klāt. Un es aizbraucu pēc kaut kādiem diviem gadiem, lūdzēji bija tie paši, bet lūkšanas bija savādāks. Dziļums, tāda pastāvība Un tie cilvēki ir tādi, kas ir satvēruši savu aicinājumu Dievā būt, darīt to, ko viņi ir aicinājuši, ko Dievs ir aicinājis. Un tā draudz ir ļoti, ļoti stipra un stabila. Un tikai pēc tam, kad draudz nostabilizēs, nu patās pāris gadus apakaļ, viņiem pēkšņi iznāca tā, ka viņiem jāmaina draudzes vieta, jo vairs nav vietas tajā zālē, kur viņi ir. Tik daudz cilvēku sāk nākt. Un viņi visu laiku iet sludina evaņģēlu, visu laiku iet sludina evaņģēlu. Un, un ja visu laiku bija tāds cietums, un tagad jau cilvēki ir jau atvērtāk, atvērtāk, atvērtāk. Un cilvēki jau nāk, ir tik daudz, kas, ka viņiem draudz jau jāmaina telps ir. Kas kādu laiku apakaļ viņi nelikās reāli. Ka viņi jau ir tik daudz, ka viņi jāmeklē lielā, lielāks telps. Es runāju par ilglaicību. Vai mēs zinām to mūsu aicinājumu? Un vai mēs to strādājam pie tā, lai to piepildītu? Es gribētu padalīties par to, kas mums ir sirdī bijis, un mēs arī esam teikuši, uh, mēs vēlamies, un es gribētu parunāt par bērnu kalpošanu mūsu draudzē šeit kuldīgā. Sāksim ar to. Um, Ja mēs kā cilvēki, mēs nākam uz draudzi, mums ir tīpaši ģimenes, kam ir bērni, un mēs uzaugam pēc desmit gadiem, tie bērni arī uzaug. Un ja viņi aiziet pasaulē, viņi no Dieva vispār neko negrib. Tad daudzā mērā es uzskatu, protams, bērnam pašam savu izvēlu, mēs ietekmēt to nevaram, bet lielā mērā es uzskatu, ka mēs kaut kādā ziņā esam izgāzušies. Es tā domāju, un es tā uzskatu, varbūt domā savādāk, bet kāpēc, piemēram, man jūs ļoti šokē, uh, ir tāda popmūzikas zvaigzne šajā brīdī, Katy Perry, uh, kas ir ļoti populārs ap jauniešiem, un tas, ko viņi dzied un ko viņi sludina caur savu, caur savu dzīvi, ir pilnīgi absolūti no vēlna. Un tas, kādā purvā viņi velk jauniešu un, un ko viņi rāda un ko viņi stāsta, bet ziniet, viņi ir no mācītā ģimenes. Viņi ir uzaugus draudzē, bet nevien brīdi viņi nebija piedzimusi no augšu. Un, un es tā kā ļoti daudz viņai, nu, viņas interviju Wikipēdijā lasu, viņas pa viņas dzīvi. Nu, kā, kā tas var būt? Un es nevaru, es netiek tam pār tik viegli, kad ir cilvēks ir bijis visās nometnēs. Viņi bijusi slavēšanas vadītāji, viņi ir nometnēs visās bijusi, viņi ir, viņi ir ļoti daudz bijusi, bet nevienu brīdi viņi nevar viņā dzirdēt, ka viņi ir kaut ko no Dieva satvērus vai saņēmusi. Es arī negribu meklēt to viņas tēvu un viņa kā, to tēvs un tur no pārmest viņam vai kā, jo man pašam jā, jāpārliecinās uzaudzināt to bērnu. Bet vienkārši princips tāds, ka ko es gribu, lai mēs, ko es gribu to teikt, ka mēs nedrīkstam pa viegliprātīgi uztvert to, ko Dievs mums ir devusi. Tie ir mūsu bērni, kā draudzē bērni. Ja? Un tas, ko mēs, piemēram, vienmēr esam tas, ko mēs, es, to, tas, ko mēs gribam darīt, ir, ir strādāt pie tā, un tas arī būs ilglacīgs projekts. Ilglacīgi mēs gribam strādāt pie tā, lai mēs nodibinātu labu, spēcīgu svētdienas skolu. Nodibināt. Tas ir, nu, tā ir mūsu mēģis, mēs, nu, kas ir mūsu, nu, gads, gads un es, mēs gribam nodibināt, primāri mēs savstarpēji runājam, mēs gribētu nodibināt uh, stipru, spēcīgu svētdienas skolu mūsu draudzē. Vietu, kur bērni var uh, augt un, un vieta, kur bērni var iepazīties ar Dievu, un ka tas nav tikai par žirafēm un no sārku, un, bet tas ir jau konkrēti, mēs varam mācīt bērniem konkrētas lietas, vienoties par labām tēmām, sagatavot labas tēmas, strādāt pie tā, un tas mums ir mēģis to tuvākā laikā arī strādāt pie tā un attīstīties. Un, bet tajā pašā laikā tas nevar būt uh, svētdienas skolas uh, uh, skolotāja atbildība. Šeit ir ļoti nepieciešama vecāka iesaistīšanās. Šeit ir ļoti nepieciešama vecāka iesaistīšanās. Un viena lieta, ko es gribu uzreiz iedrošināt, vecāku bērni nav cementā, cements, viņš nav betona gabals, viņš ir māls, kur jūs varat veidot. Ja jūs bērnam mācat, viņš iemāc, iemācīsies. Ja vienlaik viņš pasaka, nē, es negribu uz svētdienas skolu, tad neatstāj to tā. Māc viņam, iedrošina viņu, viņš vienreiz neaiziet, tas nekas, bet māc, iedrošina, viņš otrais neaizies, māc, iedrošina, trešoreiz neaizies. Ar desmito vai divdesmit reizi viņš varbūt aizies, viņam tur patiks. Bet tas ir tas, ko mēs gribam, ka tā ir viena lieta, ko mēs lūdzam. Tā ir vienkārši sadarboties, tā ir tā, tas ir tas mēķis un sevi liktajā mēķi un iet uz to. Tas nav, lai tikai šeit būtu klusums, lai mācītājiem būtu ērti, lai jums būtu ērti, bet tas būtu par to, lai bērni dzird Dievu vēst. Un Viena lieta ir tas, ka tu māci savam bērnam. Otra lieta ir, kad, kad šeit ir ļoti liels telpas. Ļoti liels telpas, kur, ja godīgi bērni var aiziet tur apakšā uz banku, tur var aizskriet. Un ir bijuši gadījumi, ka bērns kraida, un viņi, es dažreiz nāku, es vienkārši minus, ko jūs te viss darat? Un cik te vajag te pat ārā pie bankas, izēst, cik ir 3 metri līdz ielai. Nu, ka vienkārši tas arī mūsu lūgums, tā, ka mēs vēl, vēl, vēl pie tā strādājam, mēs vēlamies, tā, ka cilvēki lai apzinās to, ka, ja jums ir bērni, tad vārdu laikā, ja viņš neiet uz svētdienas, ko tad paturat viņu pie sev vai esat ar viņiem. Tas tāds lūgums, ja. Un, protams, vēl tā lieta, ko mēs esam arī izdarījuši un mēs esam lūguši uh, cilvēkiem, kas sludina vārdu, arī apzināties to, ka uh, sekot līdz laikam, cik ilgi tiek sludināts, tas viena lieta arī, jā, no nu, pie, pie tā paša arī strādāt. Un tad ir jau, nu, ir, var dzirdēt arī tādu, teksim, tā kā viedokli, kur cilvēks saka, bet ja, nu, ja gars kustās, ja dar, gars darbojās, ja gars nāk, tad nedrīkst bērnu ierobežot. Nu, bērni nedrīkst būt tas, kas stājās svētam garam priekšā. Un es uzskatu vēlreiz, es ticu, ka Dievs ir ilglaicīgs Dievs ka Dievs nav ieinteresēts no mūsu draudzes paņemt pēc iespējas lielāku peļņu un aizbraukt prom. Ka viņš strādā pie tavas dzīves, viņš strādā pie manas dzīves, viņš strādā un viņš ieinteresēts, lai šie bērni, kas uzaug, arī būtu tie, kas vēlāk nesīs vēsti. Man patīk, ka mēs bijām jauniešu konferencē, viens mācītājs sludināja, viņš teica par to, ka, kad uh, draudz ir kā sirds, kas pumpē asins, viņi ir pirmkārtām ieņem un izpū, nu, iz, iz, izsūt, nu tā kā sirds, kad asins viņi pumpē. Uh, Vispirms ir ieņem un tad nu, izsūt, ieņem un izsūt tās asins. Kad draudzē arī jābūt kā tais sirdī, kas viņi tā, ka pieņem cilvēks un izsūt. Pieņem cilvēks un izsūt. Ja mēs draudz paliekam kā tādi introverti, mēs domājam tikai par sevi. Un jebkura strīda iemesls ir egoisms, ja godīgi. Jebkura, jebkura nesaprašanās ir nevēlēšanās ieklausīties un savu tiesību uzlikšana augstāk par citiem. Tā tas ir. Un, uh, Draudzē jābūt kā tādam, ka tas, tas tā dzīvība, dzīvība, kas ir, kad mēs, ja mēs sākam fokusēties tikai uz sevīm, uz savām vajadzībām, uz to, kas ir man, man jābūt, man, tad pēc kāda laika mēs paliekam ļoti nožālojami. Pēc kādu laiku mēs paliekam tie, kas skraida tikai par, par konferencēm. Un, un tagad ir ļoti daudzi, sludinātā ļoti daudz kalpošanas, kas ir cēlušās, un viņas balstās uz kaut kādu nepilnību. Viņi pasaka, tev vajadzīga izdzīšana kaut kāda, tev vajadzīga kaut kāda iekšēja dvēselis dziļa dziedināšana. Un tad tas ir tā, ka tas tiek pasnāts, nē, ja tas ir vajadzīgs, slavu Dievam, Dievs to arī dara, citreiz jā, viņš pagodinās tur, bet ko tas, ko tas izdara? Tas izdara ko? Kad bez manis kā kalpotāji tu izdzīvot nevar kristiet. Tā tad iestājās pa vīdi starp Jēzu un tevi iestājas vēl viens cilvēks, kas pēc Dieva vārda nesakrīt ar patiesību. Tu, Dieva vārds saka, tu esi uzvarētājs, tu esi dzīvības nesējs, tu esi, diev, tu esi gaisma pasaulē, tu esi sāls, to Jēzus viss saka. Tu, tu vari meklēt un iepazīt un skatīties, ka, lai tu atzītu, vai, teiksim, arī es neesmu gatavs, es neesmu gatavs, tu, kad tu būsi gatavs? piemēram, iet sludināt vai stāstīt saviem radiniekiem par Dievu, vai, vai kad, tad, kad tad tu būsi gatavs stāstīt kolēģiem par Dievu, kad tad tu būsi gatavs? Paskaties piec gadu apakaļ, tu tieši to pašu teici, es neesmu gatavs, es neesmu gatavs, es neesmu gatavs. Kad tad tu būsi gatavs? Tas ir par to, mums jāiet uz priekšu, mums ir jābūt uh, Kad daudz no mums, kas esam jau mācījušies, Dievvārds arī saka, ka es mūžīgi mācās, bet neatzīst to patiesību. Nevar nonākt pie tās patiesības atziņas. Mūžīgi mācās. Kad īstenībā tev ir ļoti svarīga vieta šai draudzē. Tas, lai, tas tev var ļoti iedrošināt. Tev ir ļoti svarīga vieta. Ieņem to un es uzticams. Jādomā ilglaicīgi. Mums kā draudzē jādomā ilglaicīgi. Ja mēs gribam iet uz priekšu, mums jau jāskatās uz nākošo paudzi. Ko mēs atstājam šai paudzē, kas nāk aiz mums? ko mēs atstājam? Mēs viņus mācam, vai mēs vienkārši viņus uzskatām, pa, kad tik iegrūst kādā istabā un uz to stundu, lai viņi tur ir un lai netraucē mums. Tāds nevar būt. Un, un, un es ticu, ka Dievs palīdzēs, un es gribu arī aicināt tevi iesaistamies šajā lietā. Jo, lai tas nav tā, ka kad uh, tā ir tikai mūsu ideja, nu tad tā, lai arī paliek jūsu ideja, un tad, tas, tad arī paši cīnaties. Bet šeit ir aicinājums, kas ir mūsu mērķis, ejam tālāk, iesaistamies. Un, un, protams, mums ir daudz jāstrādā pie tā, lai par svedenskolu runājot, mums ir daudz jāstrādā pie tā, lai tās svedenskolas stundas un klases mēs varētu no, no, nu, no, nu, nodibināt un uz, uztaisīt par tādām, nu, kvalitatīvām, kvalitatīvu laiku šiem bērniem. Mēs varam apmācīt tos, kas māca, sagatavot kopēju kādu kursu, mācīt, vienkārši iesaistīties. Un arī es, es gribu tev iedrošināt, ka uh, Dievs ir tas, kas aicina uz šīm kalpošanām arī. Es esmu sapratis, ka, uh, ka Dievs ir tas, kas, kas, ir, kas ir tas, kas aicina. Viss, kas mums jādara, vienkārši jālūs. Dievs ieliec kādam sirdī būt pa svētdienas skolas skolotāju vai, vai, vai kā, vai, vai kurā citā kalpošanā. Un Dievs ir tas, kas ieliek. Un ja Dievs ieliek, tad tas ir tas, ko es gribu, lai tā būtu. Ka tu to dari tikai tāpēc, ka Dievs tev to teica, nevis ka mācītājs teica vai kāds cits teica, ka tev tas jādara. Šīs dienas vārds tāds diezgan nu, administratīvā puse, tā organizētība vairāk, ka mēs, ka mēs ejam uz priekšu un ka mēs saprotam savu vīziju, mēs, mēs dzirdam, mēs redzam, mēs saprotam, mēs ejam, mēs ieņemam to vietu. Tu vai tu esi dedzīgs, slavu Dievu par tavu dedzību, bet vai tavu dedzība būs tā, kas ilgs ilgu laiku? Rūpējies pie tā, strādā pie tā, strādājam pie tā, lai mēs kā draudz dēkt, lai mēs kā draudz pastāvētu tik, tik ilgi, lai mēs, mēs būtu ilglaicīgi. Man arī ļoti patīk, kā mācītājs Džons teica. Viņš saka, ja tavs dievs ir tikai dziedinātājs, nu tu viņu pēc kādu laiku atstās. Jo kas notiks tad, kad viņš tev nedziedinās? Tu viņu atstās. Ja tavs, dzied, ja tavs dievs ir, ir, ir bagātības devējs, kas notiks tad, kad viņš tev nedos tavu māku pilnu naudu? Ka viņš vienkārši iedos tev laiku, ka tev būs kā Pāvēlam jāsaka, es protu būt arī nabadzībā dzīvot. Ja tavs dievs ir visu problēmu atrisinātājs, kas tad būs, ja tavs problēmas neatrisinās? Tavam dievam jābūt kungam, ķēniņam, valdniekam pār tavu dzīvi. Tikai tad tu viņu neatstās. Tikai tad tu viņu neatstās. Un uh, varbūt tās tu neredzi kaut kādas lietas šajā draudzē vēl. Jo es personīgi, es esmu saprast, ka šīs ir manas mājas. Un es nekustēšos ne pa labi, ne pa kreisi, kamēr Dievs neteiks, ka man jāiet. Ja man būs jāiet, un to es saņemšu no Dieva, tad es arī iešu. Ja? Bet es esmu saprast, ka šī, šī ir mana vieta, un ļoti bieži, varbūt es atklāti jums saku, ļoti bieži es pie sevis saku, es neesmu apmienāts daudzam lietam, ko es šeit redzu, vai ko es gribētu vēl šeit redzēt. Bet Dievs man pasaka, vai tu esi gatavs būt tas grauds, kas krīt zemē, būt tas grauds, kas krīt zemē, nomirst, atdod sevi. Un būtībā Dievs man uzdev tādu jautājumu, nu kā Dievs pārunās, pārdomās pie sevīm. Man reiz nāc tāds pārdoms. Matīs, vai tu esi gatavs savu dzīvi atdot par kuldīgu? Tad, tad nodzīvot visu savu mūžu šeit, meklēt Dievu un strādāt pie tā, lai būtu šeit. Un es, es esmu sapratis, jā, Dievs, tas ir tavs prāts, jā. Dod man žālstību, kungs, to izdarīt arī tā. Jo, ja godīgi, ļoti daudz cilvēku šajā, šajā pilsētā Dievam vēl ir. Ļoti daudz cilvēku. Un, un es arī Bībelē tie cilvēki, un to es arī noslēgšu, Bībelē paskatīsimies ātri, piemēram, par mūzu. Mūzum Dievs deva aicinājumu, bet viņa aicinājums piepildījās tikai pēc 40 gadiem. 40 gadi viņš strādāja kopaitas. 40 <laughs> gadi viņš bija zem savu sievas tēvu. Viņš kalpoja tur visu 40 gadu. Mēs domājam, ka Pāvils Bībelē, ka mēs lasam, ka viņš arī, ka viņš, viņš piedzīv no augšu un nākšu dienā jau brauc un sludinā evaņģēlī. Pēc apustuļu darbiem mēs to varam tā kā lasīt un it kā saprast, bet starpā tur ir 17 gadi. 17 gadi, kad Pāvils sāk sludināt evaņģēliju. 17 gadi. Pāvils bija 14 gadus, Pāvils bija tuksnesī. Un es uzskatu, tas bija viņam nepieciešams, lai viņš sagramo to, ko viņš piedzīvoja, Jēzus Kristus un to, ko viņš bija mācījies, ka viņš beidzos, tāpēc jau ir viņš tik spēcīgs teoloģijā un stāstīt, izskaidrot jauno derību. Tas nebija vienā dienā. Paskatīsimies Dāvidu, cik gadi pagāja, kad viņam Dievs deva, viņam bija 14 gadi, kad Samuels pie viņa atnāca un svaidīja viņu, un kad, cik gadi pagāja, ka viņš kļūpa ķēniņu. Ja, uz jebko, kad tu paskaties, Dievs, Jēzus, 30 gadi, 33 gadi. Es neticu, ka tas bija tā, tā nu, tāpat vien Dievs izvēlēs. Nu, 33 gados tev sāksies kalpošana. Mēs varam dzirdēt stāstu par piedzimšanu, kaut kas, kad viņam bija 12 gadi, un tad, kad viņam jau 33 gadi, kad viņš sāk kalpot. Uh, Tie bija gadi, ka es vienkārši dzīvoju vienkārši dzīvi ikdienu. Ja? Un paskaties, ir ļoti daudz dzīves Bībelē, kurš tā saka. Ir tā patstāvība, tā vienkāršība, tā nākšana kopā, meklēšana Dievu. Un tad, kad Dievs izlem, viņš iesūta absolītā zemē. Viņš atsūta to piepildījumu tavai kalpošanai. Un, un, un, un. Ko es to gribu teikt? kad arī tev iespējams paies tikai kāds laiks un ka mums kā draudzē kopumā iespējams paies laiks. Jo Dievs nekad neceļ uz šaubīgiem pamatiem. Viņam vajag pārbaudīt svētības, pārbaudīt cilvēks, stipra draudz. To es redzēju tajā Leterkenī draudzē, kas bija Irijā, ka tā draudze ir stipra. Un tad tikai cilvēks sāk nākt, tad Dievs sāk sūtīt cilvēks. Ļausim, lai Dievs mums nostiprina, meklēsim Dievu vīziju. Un, un, un tas, ko es gribētu izdarīt, ka mēs varētu sadalīties grupās pa trīs, nepārunāt neko, bet aizlūgt uzreiz. Aizlūdzam par, par mūsu draudz vīziju. Aizlūdz par tavu, tavus kristiešu, kā kristiešu tavu vīziju. Aizlūksim par to, vēl viena lieta, par ko aizlūk par bērniem. Lai Dievs tiešām uzaudzina mūsu bērns uh, Dievu ceļos. Primāra attiet, at, atbildība ir vecākiem, bet ļoti liela daļa no tā spēlē arī draudz audzināt bērns Dievu ceļos. Lūksim par to, lai Dievs kaut kādā veidā mums katram individuāli, bet arī visiem kopēji atklāja, kur, kur, kur mums jābūt un kas mums jādara. Es neprasu meklēt uh, kaut ko, kas nav, bet būt patstāvīgiem, ka lai Dievs mums dod pastāvības gāru, un viņš dod mums to, kas mēs esam gatavi iet caur grūtībām uh, pastāvēt. Ja Dievs šeit tevi ir aicinājis, šeit ielīst, tad arī lūdz, turpat, kad jūs būsiet, lūdz Dievam, Dievs dod man pastāvību, dod man pastāvību. Īsti piemēru es gribu pateikt, īrijā, kad man mācītājs uzlika kāpošanu Krievaldā runājušiem uzsākt, viņš man pateica vienkāršas lietas, viņš pateica divi gadi – Viss, kas tev ir jādara, ir šīs trīs, četras lietas. Divas slavēšanas dziesmas, 15 minūtes vārds, lūkšana un sadraudzība. Viss. Divi gadi, neko vairāk. Man likās tā, e, pēc kaut kāda pusgada likās vai gādai, kad sākās viss gribēs kaut kādas konferences, viņš šeit matīs. Divi gadi, es tev teicu. Viss, kas Dievam vajadzīgs, ir tā pastāvība. Vai mēs esam pastāvīgi? Vai mēs varam būt pastāvīgi? Es ticu, ka mēs varam. Redz, ka mēs varam. <laughs> Tas jau vien, kad tādā putenī jūs esat šeit. Tā ir pastāvība. Es iedrošināts. Sajam kopā, aizlūdzam. Ja tu negribi lūgt, arī ne, paliec viens pats, bet primāri es gribētu, ka mēs sanāk kopā un aizlūg par šīm lietām. Par mūsu kā draudz, skuldīgā, to nu, mūsu virzības mēķi, kur mēs ejam visi.